بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por los caballos que resoplan cuando galopan, dirigiéndose hacia la batalla. فالموريات قدحا hacen saltar chispas con sus cascos. Se lanzan contra el enemigo al amanecer. Levantando una nube de polvo. Y penetran las filas enemigas hasta llegar al corazón de estas. ان الانسان لربه لكنود por ellos juro que el hombre es ingrato con su señor وانه على ذلك لشهيد y él es testigo de ello وانه لحب الخير لشديد y ama las riquezas con pasión افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور acaso no sabe que se harán surgir a quienes están en las tumbas وحصل ما في الصدور y que se desvelará lo que esconden los corazones ان ربهم بهم يومئذ لخبير ciertamente ese día su señor estará bien informado acerca de ellos